розмова раптом обірвалася. Ів Гюйо 9 січня, 20 годин 30 хвилин. О 8 годині 30 хвилин Ів Гійо вийшов із літака у міжнародному аеропорту Бамако. Його сорочка, светр, куртка, червики відразу нагрілись до 35 градусів. Таку температуру показував стінний термометр поруч із годинником. Гюйо рушив слідом за групою туристів, обвішаних різними фотоапаратами і завізував паспорт у підозріливого військового, який звернув увагу, що на шиї у Гійо немає жодного фотоапарата. Гійо зайшов до туалету, замкнувся, скинув куртку, светр, залишившись у самій тенісці. Тільки не вийшов, як моторний хлопчак запропонував йому свої послуги донести сумку. Гюйо відмовився. Тоді хлопчак взяв його за руку і підвів до таксі, пом'ятої, мов стара каструля Тойоти. І у плюхнувся на заднє сидіння, аж застогнали пружини, що випиналися під обшивкою. Він був надто оглушений спекою і навіть не подумав, чи треба було дати малому на чай, чи той заодно із водієм. Не встиг він сказати адресу, як таксі поволі рушило в напрямку Бадалобугу. Водій у білій вишитій пілотці обернувся. Куди їдемо, шефе? У Багададжі. Немилосердно риплячи, Тойота виповзла на пагорб. Бадалабугу, перетнула житловий квартал і приїхала Нігер. Внизу рибалки при світлі рідких ліхтарів латали свої сіті. Таксі котило центру міста з усіх боків, прикритим пагорбами, які захищали його від пустельних суховіїв. Їхали повільно, машина час від часу раптово звертала у бік, обминаючи вибоїни, мопеди, велосипедистів чи просто групи жінок і чоловіків, які йшли по бруківці. Низькі квадратні будівлі, оточені вохровими мурами, змінилися спорудами східного типу готелями, банками, міністерствами, що височили в центрі міста. Потім таксі пірнуло у лабіринт небрукованих вуличок і зупинилося. До кого їдеш, шефе? Впираючись руками в сидіння, Гіо трохи підвівся, і пружини обурено зарепіли під його долонями. До фанфани, мені сказали що його садибу легко знайти. Якого фанфани? Того, що торгує коштовними каменями? Ні, не думаю. Той, якого я знаю, продає у Франції пиво, мпегу і тертий імбир. Водій кивнув головою. Тойота знову рушила вибоїстою дорогою в супроводі цілої орди дітлахів, котрі липли до дверцят, щоб роздивитись білого, який ризикнув заїхати у бік від туристських маршрутів. Зупинилися біля колодязя де молоді жінки з заплетеним волоссям наповнювали ряди різнокольорних пластмасових відер. Метрів за сто попереду на лінії Бамако Дакар маневрував старенький паровоз, і одинокий собачий гавкіт відповідав на його астматичні свистки. Гійок підійшов до хвіртки, збитої із різних уламків дерева та шматків бляхи, на яких ще видніли сліди рекламних знаків, вилинялих на сонці, натис на хвіртку і та відчинилась скребучи пісок та щебінь. Оточена дітьми стара жінка заганяла миршових курей за розтягнуту дротяну сітку. Ще двадцять чи тридцять малійців сиділи на лавах на стільцях просто на землі і їли із дерев'яних мисок, що їх приносили дві жінки. Коли Гіо увійшов, усі погляди звернулись до нього, а стара так і заумерла з піднятою хворостиною. Чоловік років шістдесяти у довгому, схожому на арабську гандуру балахоні без рукавів з відкинутим на спину капором, підвівся і рушив назустріч. Тримався він дуже прямо, ступав повільно, сандалі його, здавалось, пливли по втоптаній землі. Зупинився перед Гільйо і стояв нерухомо, не кажучи ні слова. Вкритий дорожньою курявою Гільйо почував себе дуже ніяково, йому здавалось, що він смішний, особливо в своєму недоладному вбранні дачника. Мене прислав Фанфана, я прибув з Франції. Бачив його сьогодні опівдні в Обервільє. Чоловік поклав йому руку на плече, повів за собою до лави і знаком запросив сісти поряд. Молода жінка, погляду якої Ів не побачив, принесла тазик з холодною водою, і він помив руки, а тоді, ні про що не питаючи, йому подали миску рису з курятиною і пляшку гіркуватого лимонаду. В літаку Ів пополуднував, але тепер не наважився відмовитись і попоїв, відповідаючи на щирі підбадьорливі усмішки господарів.